marka simore jeegom o ummi e on nokku almuɓe makko ndewe makko o ruti wuro mabɓe nden yeehi ha ñalawma foftere o woni e janginde e nder batirde he yimɓe hewɓe heɗotunoɓe mo ɓe kawa goni e wiide holi fof to ɗum ɗo iwrimo holingal hakkilantagal o jogi koñi daw kawe saabi mate o wona moni seeɓi mariyama mawnum yakubu e yoses e yud e simon mate wona ko enen e bandiraɓe makko rewɓe koddi o wontaniɓe fergitere e on saaha o wiɓe annabi wasani teddinede so wona e nder wuro mumen e hakkunde bandiraɓe mum wondude e nder galle mumen o ronki wadde ɗon hay kawisa goto so wona o fawi juuɗe makko e ñawɓe seeɗa o sellini ɗumen te ŋakkene mabɓe hoolare nde haawimo caggal ɗum o yehi janginoyde e nder gure saraji he o noddi sappo e ɗiɗo ɓe o neliri ɗumen ɗiɗo ɗiɗo o rokki ɗumen bawɗe riddude ruhuji tunwuɗi kadi o yamiri ɓe soyaɓe ɗanno woto ɓe jooɓo hay hunde so wona sawru woto ɓe jooɓo wona mburu wona sakkos wona kaalis e nder jeybaji maɓɓe o yamiri ɓe yoɓe ɓorno paɗe kono woto ɓe naworo wutteji ɗiɗi o wiɓe kadi kala galle moɓe naati yoɓe keddoɗon hande ɓe gummi e on nokku foof kala nokku ɗo ɓe cala jaɓɓede walla heɗede so aɓe jalta ɗon yoɓe piɗɗu pundi koyɗe mabɓe gam settanade ɗum salare mum ɓe jeehi ɓe jeyni yimɓeɓe yo mbacto koye mumen ɓe goni e riddude seyɗaneji kewɗi aɓe moma nebam e ñawɓe hewɓe aɓe cellina ɗumen hérode lamɗo nani haala yeesu ina haale gati inde makko ala foof ɗo hedduno won wiyatnoɓe ko yaya baptise o wurte hakkude mayɓe ko ɗum waɗi o jogui bawɗe wadde kawisaji kono woɗɓeɓe mbiyatno ko élias woɗɓeɓe mbiya ko annabi no annabaɓe ɓeni nden hérode nani ɗum wi ko yaya mo tannomi hoore mum o ko kanko wurti ngati hérode yamirino yo yaya jagge tongue nder kaso o waɗiri no noon ko sababude hérodiyade joom suudu mawni ko biyeteɗo philippe mo resno o saabu yaya ene wiyatno resdemo joom suudu mawni ko ina harmi hérodiyat sekani yaya yiɗi warde ɗum kono wawano saabu hérode ina hulno yaya gatina anduno ko gorko pewɗo ceniɗo ko ɗum waɗi omo renannomo so tawi o heɗimomo hakkille makko jiɓotono ndenne dey omo yiɗi heɗademo kono noon hérodiyat dañi mosel ñande kew ciftingol jibinede hérode hérode waɗani watulaɓe mum kañumen e hooreɓe solteɓeɓe e fayodinɓe galilée ɓe fof koɗugu ɓi hérodiya debbo joli wone amde e hakkude teddiniraɓe ɓe hérode e hoɓɓe mum fof belti e on saaha o wi suka debbo o haalanam ko jiɗɗa mi waɗanma mi wondi ma mi waɗane kala ko ñaguiɗami hay sindo tawi ko feccere laamam ngu e nder ɗum suka debbo o yalti wi yummum holi ko potmi ñaagaade yummiraaɗo o jaabiimo wi ñaago mbo hoore yaaya mbaptisoowo o suka debbo o heñii ruttii to laamɗo to ñaagii ɗum wi njiɗmi ko ngaddanaami jooni jooni hoore yaaya baptisoowo e ñorgo laamɗo o yunginii no feewi kono tawde woondino e yeeso teddiniraaɓe ɓee o waawaano ñaamtude konngol makko e on sahaa o neli ɗone ɗon soldat goto o yamiri ɗum yo addoye hoore yaya soldat o fokkiti naati e nder kaso he taƴi hoore yaya fawi e ñorgo addi totti suka debbo o suka debbo o ne totti yummum nden almuɓe yayaɓe nani ɗum ɓe jeehi ɓe gaddoye ɓandu ndu ɓe mbaɗi ɗum e yanade nelaɓeɓe garti e yeesu jangtani ɗum ko mbaɗi e ko janguini ko fof o wiɓe jehen nokku teedo bele odon baawa foftade ngati ya ngarta ina hewno ha kanko yalmum e makko be be dunki danji hayno be nyamiri e der dum kambe tan be joloye e lana he be jabani nokku teedo goto kono hewbe ji abe jaha keptini be ngiwe gure he fof ndogani to be jabani to ngati be yettade ndeno jeyi e lana he o yi diddal mawgal ɓernde makko heewi yurmede faade e baggal saabu ɓe mbano kono baaɗi ɗi ngala gaynako ni o woni e jangindeɓe gueɗe kewɗe nden yeehi ha hiiri almuɓeɓe ɓattimo mbi hiiri te o nokku ene yeewi yamirɓe yimɓe yo caro e guron e guure saraji he beele ina codana koye mumen ko ñaami o jaabiɓe o wi onon e koye mon dokkeɓe koɓe ñaami kono ɓe namnimo ɓe mbi mate jiɗɗa komin ƴetta ndena rugaji temede ɗiɗi min codanaɓe mburu koɓe ñaami e on saaha o wiɓe no foti looti mburu jogi ɗon jehe ƴeewoye nden ɓe jeeyi haɓe laaɓama ɓe mbimo min jogi ko looti joyi e liɗɗi ɗiɗi caggal ɗum o yaɓiri almuɓeɓe yo joƴƴiniri yimɓeɓe gomuji gomuji e dow huuɗo hecco ɓe jooɗi ɓe mbaɗi lowe lowe ɗe mbaɗa temedere neɗɗo ɗe mbaɗa capanɗe joyi o ƴetti looci joyi mburu ɗi e liɗɗi ɗiɗi ɗi o hoyni asaman o yetti allah o taji mburu o o totti almuɓeɓe yo peccu ɗum yimɓe ɓe o fecciɓe kamɓe fof kadi liɗɗi ɗiɗi ɗi kamɓe fof ɓe ñaami haaɓe kaari taƴitene mburu e liɗɗi keddinoɗe ɗe ndendina goni cengele sappo e ɗiɗi ñamno mburu o ko ujunnaaje joyi gorko ɗon tan o jolni almuɓe makko e laana hee mbele ina ngadoomo ngalto ŋoral faade beta sayda tawi kanko e hoore makko omo ruttina diɗɗal ngal nden o seerti e maggal o ŋabboye dow haayre ngam toraade nde jamma ari tawi laana ka ina yaara e hakkunde weendu hee ko kanko tan gooto heddi dow o soyni almuɓe ɓe ina gawƴira sattende sabu ɓe kuccirnoo koye henndu nden yeehi ha hedde wendogo o wone yaade e dow ndiyam he omo faye e mabɓe o ɗeɓi yewtude ɓe kono nden ɓe jiimo omo yaaha e dow ndiyam he ɓe cikki ko jinne ɓe gone wullude gati kamɓe foof nde ɓe jiimo ɓe jiiɓima kono ɗon e ɗon o wiɓe gartire hakkillaji moon komin woto kule caggal ɗum o jele nder laana he o jooɗi e sara mabɓe henndu ndu daari kamɓe koye maɓe ko ɓe najnoɓe gati ɓe paamano kawisa mburo o saabu koɓe tiɗɓe koye ɓe gayni taccude weendu ndu ɓe jetti gueɗe saret ɓe joofi ɗon ɓe ƴeŋe laana he tan yimɓeɓe keptinimo cari e saraji he foof ina pawa ñawɓe e cekke ina gaddanamo e kala nokku ɗo nana a mona ɗon te kala ɗo wawno wonde guila e nder guron tokoson ha e guure mawɗe ha e ladde yimɓe ɓe gonatno koye fawde ñawɓe mumen e diguirle ina ñaagomo yo accuɓe mema hay soko ceɓal wutte makko te kala memɗo ngal sellat